Діти дощика питали. Діти дощика питали. Ти ще довго будеш? Може, хоч на півгодинки йти до нас забудеш. Дай побавитись у пісочку, у ставку скупатися. Дай нам з друзями в садочку в пекаря погратися. А під вечір, коли мами з будуть кликати. Можеш знов в калюшки хлюпать і вітрами хлипати.